Tekla Vadarzyska Varanowska estis pola komponistino kaj pianisto. Oni ne scias kiu infanaĝe instruis pianon al ĝi. Sed jam je la de dek kvar ŝi publikigis sian unuan pecon, valso por pianoforte. La verco estis eldonita de la conata libro vendisto Francicek Spies cae dedicita al signorino Makiewicz, bonfaranto de loca Orfeio. La nomo de Tecla aperis publique unue en 1851, ciam la Varsovia Curiero informis prie la unua eldono de la componajo de Tekla Vardarzhievska-Baranowska praegioi de virgulinoi opus IV. Tiu ci verco farigis sen compare schia plei fama componaju. Quelca in iaro in pos la eldono Gi estis represita kiel aldono a la Parisa Revuo cae Musica Gazeto, accompanita de Arda Resenzo, cae la informo pri la multe da popularezzo cium la melodio acquiris en Germanio. Laula professoro Josef Reis, pregioi de Birgulinoi, atingis recordan nombron da exempleroi en Francio, Germanio, Anglio, cae iris exterlanden en sem nombrain transcriboi por diversai instrumentoi. En tute, la partituro de citiu componajo estis publicigita en sen dec var collectoi de Americo gis Australio. Gi estas malonga pianludo de mesa malfacilezzo. Quelcai sciati gin pro gia charma romantica melodio, sed diversai musicai accademiuloi taxis gin iom malbona. Spite tion, iuna virino el Varsovio successis componi pezzon, ciu, ciel neniu alia antau gi, atingis la coroin de la publico sur ciui continentoi. Iam, en 1860, la Varsovia musica movado taxit gian totalan eldonadon je pli ol miliono da exempleroi. En la sequai du iaroi pos la eldonado de tiu civerco, tecla publicigis hoc componajoin pli, dum si estis vercanta la mazurcoin memoro de amicetso cae dolcia revado. En sia vivo, la componistino creis prescau quardec pian componajoin. Plei ofte Si donis al siei vercoi titoloin en la Franza, char si opinis che tio garantius popularetson. Si ne nur componis. La decidema tecla mem vendis heime partituro in de siei vercoi, cae liveris ilin al libro vendeioi. Componente pezzon qui estis considerata la unua successo en populara musico, tiu ci pola virino estis victimo de uno el la plei malnovai documentitai casoi de piratado. Post la morto de Tecla Vadargesca, la Parisa firmao Brandier Dufour, qui havis exclusiva in raito in por dis doni sia in partituroi devis contra battali londona in el doneio in qui vendis decoin da alia i componajoi subscribita i cun sia nomo en la lasta iaroi tecla estis el portita el la forgeso de entusiasmuloi cratero sur Venuso estis nomita Badarjeska, cae plazzo en Varsovio memorigas sian nomon. Ancora hodiau aperas novei aranjoi cae textai sugestoi por pregioi de virgulinoi, quies melodio audillas ancau en opero de Kurt Welch. En Japanio, en 2007, kai 2012, estis publikigatai la albumoi Forgesita Sono cun la vercoi de Tecla Badarjeska.